Hrvatski radio, obrazovni program. 30. su godine 20. stoljeća. Od 1895. godine, kada su braća Lumière publici u pariškom Grand u prvi put naplatili gledanje pokretnih slika, svijet uživa u filmu. U Kina se dolazi kako bi se vidjelo vijesti, poput one o zapaljenju velikog cepelina Hindenburg. It's Oh, my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning fast, and all the folks between that this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's, it's, it's, it's like 20, oh, Uz vijesti u kinima se prikazuju igrani filmovi. Sredinom 20. godina u kina dolaze zvučni filmovi i filmovi u boji. Godine 1939. film Prohujelo s vihorom oborit će sve rekorde po zaradi na kino blagajnama. No, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often. 30. godine pokazat će da film, osim toga što donosi u kino dvorane vijesti iz svijeta, i igrane filmove, može donijeti još nešto. 30. siječnja 1933. Jozef Goebbels najavit će novo kancelara Njemačke Adolfa Hitlera. Unser Novi kancelar Njemačke i posebno Goebbels, Hitlerov ministar propagande, upotrijebit će film za širenje nacističke propagande. Govori magistar Ivo Škrabalo. Kratka povijest filma u svijetu pokazuje ne samo da su totalitarni sustavi pomagali razvoju kinotografije, nego ima jedna, jedna rečenica iz moje knjige koju neskrono volim citirati. Kad grme topovi, muze možda šute, ali kamere zuje. Naime, ratovi koji se javljali nakon izuma kinotografije, to je bio prvo englesko-burski rat, pa rusko-japanski rat, su privlačili snimatelje i kamere da dođu tamo, jer se ostvarilo ono što su od početka osjećali, da je film pokretne slike, to je izum koji može, e, koji može registrirati povijest kada se ona zbiva ono što sada televizija naravno prenosi, ako treba ratove, prenosi uživo. Dakle, e, kamermani su jurli, tako su jurili i Balkanske ratove i Prvi svjetski rat. Ratovi su uvijek davali impuls kinotografiji. E sad kad je došao drugi svjetski rat, on je došao već i kao posljedica jakih totalitarnih sustava, koji su prvi shvatili propagandnu moć filma i to sadržanu u, tako da kažem, u tehnološko, u tehničkoj e, mogućnosti. Naime, film ima vjerodostojnost, eksplicitnu vjerodostojnost slike, jer znaš da je to nešto se zbivalo, čim je snimljeno, ali ima implicitnu mogućnost manipulacijom te slike sadržanu u montaži. Naravno, govorimo o prvim decenijima filma. Danas se može E, falsificirati unutar slike. <laughs> Danas se može ukomponirati ruta ono što nikad nije ni bilo. Ni, tako smo imali Woody Allena kao ga pored Hitlera, ne, zahvaljujući modernim tehnikama. Kako je nacistički ratni stroj osvajao Europu, tako su se mijenjale situacije u kinematografijama okupiranih zemalja. U Poljskoj, Nizozemskoj i Belgiji filmska je proizvodnja obustavljena. U Danskoj, Norveškoj i Češkoj ona je nastavljena u manjem obujmu, a u Francuskoj kinematografija je procvala. Njemačke okupacijske vlasti nastojale su potaknuti stvaranje novih filmova. Ako ti filmovi nisu mogli biti propagandni, onda su barem mogli zabavljati gledatelje. Nacistički obrazac će u travnju 1941. doći u Hrvatsku. Poučeni tim iskustvima, kada se raspada Jugoslavija 1941. godine i dolazi u Zagrebu režim Ustaški koji uspostavlja nezavisnu državu Hrvatsku, koja je po imenu bila nezavisna, a de facto je bila svoj vrsti protektorat njemačkog nacizma i italijanskog fašizma, a oni prva stvar što je da se uspostavlja ravnateljstvo za film koje je preuzelo poslove filmske središnjice Banovine Hrvatske, osnovana 39. godine nakon što se na neki način decentralizirala Jugoslavija, odnosno Hrvatska je dobila jedan asimetrično autonomni status unutar kraljevine Jugoslavije. E, to ravnateljstvo za film onda okuplja sve ljude koji se bavili filmom u Hrvatskoj. E, i onda se stvara to ravnateljstvo za film. Naravno, prva stvar koju su snimili je bio govor poglavnikov sa prozora na Markovom trgu iz Banskih dvora okupljenim ljudima kad je poglavnik napokon iz Karlovca stigao u Zagreb. Kad su ga pustili da dođe u Zagreb. I poslije toga se rade prva stvar koja je na, na e, listi prioriteta jednog režima kakav je bio Ustaški, a to su žurnali. Ne znam da li današnja generacija posjetlaca Kina, ovih mladih, uopće znaju što su to finski žurnali i kakva je bila njihova uloga. Finskih žurnala u kinoprogramu već 20 godina nema. Dakle, televizija je preuzela onu ulogu davanja najnovijih slikovnih informacija o zbivanjima u zemlji i svijetu. Svaki dan dnevnik nas fila s time, a u kinima je tjedno izlazio žurnal. Svaka zemlja ima svoj žurnal u Jugoslaviji i komunističkoj, to su bile finske novosti. U svijetu je bio najpoznatiji Fox Movie, žurnal. Dakle, tjedno izdanje najnovijih slikovnih vijesti o zbivanjima. Da kako, kao što dnevnik može poslužiti za manipulaciju i za pranje mozgova, televizijski dnevnik tako u predtelevizijsko doba je tome mogao poslužiti žurnal. U NDH se odmah stvorio žurnal koji se zvao Hrvatska u riječi i slici, izlazio je 15 dnevno, u tjesnoj suradnji sa Ufinim žurnalima i sa Luče žurnal talijanski. Oni su preuzimali od njih svjetske stvari, a sami su proizvodili storije o zbivanjima u Hrvatskoj. Tako izišlo je do 100 brojeva tog žurnala, do 43. godine 15. dnevnog, a onda stoti broj je bio prikaz kako nastaje filmski žurnal, da bi od 101. broja to bio tjednik koji se zvao Hrvatski slikopisni tjednik. U siječnju 1942. godine ukida se ravnateljstvo za film, a poslovi vezani za proizvodnju filmova dolaze u nadležnost Državnog izvještajnog i promičbenog ureda kod predsjedništva vlade. Taj ured imao svoj slikopisni ocijek. Kasnije će se to tijelo nazvati Glavno ravnateljstvo za promičbu. Istodobno s ovom reorganizacijom osniva se Državni slikopisni zavod Hrvatski slikopis. Hrvatski slikopis je postao firma koju koja je politički odgovarala ustaškim vlastima, ali je imala relativnu samostalnost u radu koji je osiguravao ravnatelj slikopisa, koji je opet jedna prilično živopisna ličnost, zvao se Marijan Mikac i između dva rata u 30. godinama radio u Zagrebačkom predstavništvu kompanije 20th Century Fox, kao urednik, e, prevodila filmova i tako dalje, a svojedobno se bavio i umjetnošću i pripadao je takozvanoj grupi zenitističkoj, to su neki futuristi, nadrealisti, koje je vodio Ljubomir Micić, koji je sam za sebe govorio da je barbarogeni. Dakle, to je da bila ovako e, čisto umjetnički anarhoidna e, skupina prilično vezana uz ideju unitarne Jugoslavije i Jugoslavenske ona se ideološki opredjeljivala. Mikac je bio član, objavio čak i dvije knjige pjesama ili proze, ne sjećam se točno što, kao njihov član, međutim poslije se odvojio i bavio se ovim poslom prevođenja filmova i urednikovanja finskih programa, da bi onda uoči u oči drugog svjetskog rata objavio jedan roman koji se zvao Doživlja i Morica Švarca u Hitlerovoj Njemačkoj. To je bio antinacistički tekst zbog kojeg je nakon dolaska Njemaca i uspostave Ustaške države čak bio uhićen i uz neke intervencije pušten jer se smatrao da napada e, nacističku politiku protiv židova, međutim nekako se izvukao toga, a očito zbog svoje spremnosti i stručnosti na filmskom planu su mu dali da bude ravnatelj Hrvatskog slikopisa. Hrvatski slikopis kao firma je okupila gotovo svakoga ko se na bilo koji način bavio filmom u Zagrebu, jer je slikopis imao status važne državne ustanove i biti tamo je značilo ne ići na frontu, ne biti mobiliziran i odlaziti u Bosnu, boriti se sa partizanima ili na istošu frontu boriti se protiv crvene armije. voditelj proizvodnje hrvatskog slikopisa bio je Branko Marjanović, koji je prije rata radio u jugoslavenskom prosvjetnom filmu i bio šef propaganda u zagrebačkom predstavništvu velike američke tvrtke Fox. Što strah od rata, što strast prema filmovima stvorila od hrvatskog slikopisa tvrtku s kojom se nije mogla mjeriti nijedna filmska tvrtka u ovom dijelu Europe a i želja ustaških vlasti da imaju filmsku proizvodnju koja se barem malo mogla usporediti s proizvodnjom nacističke Njemačke fašističke Italije nije odmogla hrvatskom slikopisu. Činjenica je da ovako malom tržištu, u maloj sredini, na jeziku koji govori svega nekoliko milijuna ljudi i još nekoliko milijuna ga razumije poput svojega jezika, e, nema dovoljno tržišnih poticaja za razvoj filma kao jedne relativno skupe djelatnosti. I zato je uskočila država, pa makar i totalitarna država, koja je omogućila, recimo, hrvatski slikopis nije proizveo puno filmova, osim kontinuiranog proizvodnje žurnala, ali je prikupio vrlo dobru i za ono vrijeme najsuvremeniju filmsku tehniku koja se proizvodila u Njemačkoj, tako da je 45. godine Zagreb imao jedno od najbolje opremljenih filmskih ovih um, studija, odnosno filmsko poduzeće najbolje opremljeno u ovom dijelu Europe. Uz proizvodnju žurnala Hrvatski slikopis proizveo kratke propagandne filmove. Mladost Hrvatske, slavlje slobode o prvoj obljetnici proglašenja NDH i Straža na Drini. Taj film Branka Marjanovića, kojeg je realizirao uz pomoć više snimatelja, dobio je brončanu medalju na Bienalu u Veneciji. Od propagandnih filmova snimljeni su još Ustaška Hrvatska slavi mrtve velikane i Borci za Hrvatsku. Ali kruna proizvodnje hrvatskog slikopisa bio je prvi hrvatski dugometražni igrani film Lisinski u režiji Oktavijana Miletića. Oktavija Miletić je očito jedna od najvažnijih ličnosti prvog, prve polovice hrvatske filmske povijesti. On je bio izraziti kreativac, individualac, nikad se nije dao upregnuti u neka politička ili ideološka kola. On je stvorio svoj mali opus kratkih filmova u 30. godina, a kasnije je po naročbi radio mnoge filmove nije postao stalni namještenik hrvatskog slikopisa, ali je naravno radio kad je bio poruđeno njemu. On je prvo 1942. godine napravio jedan kratki e, kulturni film, kako se onda taj žanr zvao, Barok u Hrvatskoj, koji je e, zapravo posvećen prekrasnoj baroknoj crkvi u Belcu, ali je u taj film upleo jednu malu povijesnu priču sa glumcima, tu su igrali Tito Stroci i Marija Crnobori, grofove Draškoviće i tako. Jedna zanimljiva kombinacija povijesne igre i slike ovih autentičnih, fotografiranja autentične vrijednosti te interijera crkve. On je, dakle, nije radio ideološke filmove, nego takozvane kulturne filmove. Ali kad se već okupila skupina ovih entuzijasta finskih njih je žuljalo da naprave ono što se smatra jedino pravim u filmu, a to je igrani film, odnosno umjetnički film ili kako se već onda zvalo. I nastali su scenariji za takozvane srednje metražne filmove po uzoru na baroku Hrvatskoj, malo šire, ali tako nekomercijali dužina do po, između pola sata i sat vremena i to je trebalo biti o zadnjih 7-8 e, godina života Vatrosala Lisinskoga. Zašto? Jer je to već bilo, svi su uređaji bili za ton film i onda su odabrali život kompozitora kao mogućnost da se čuje dobra glazba i da se opravda fabulom da se ta glazba sluša. je, a osim toga u Austriji u ono vrijeme je bila čitava serija tih filmova o ljubavima i biografskim detaljima raznih kompozitora. Međutim, kad su počeli raditi, onda su shvatili da bi trebalo proširiti i film je prilično umjetno proširen scenarij, proširen na dužinu igranog filma i tako je nastao, 43. se snimao, 44. je prikazan prvi hrvatski dugometražni zvučni film Lisinski, braću i sestre, građani i građanke, sretan sam što mogu da vas danas ovdje pozdravim i da vam čestitam oslobođenje na ovom svetom mjestu gdje je nekada poginuo slavni sin hrvatskog naroda Matija Gubec. Osmog svibnja 1945. godine u Zagreb ulaze jedinice Jugoslavenske armije. Ostaci poraženih njemačkih i ustaških snaga povlače se prema zapadu, a novu vlast u Zagrebu čeka oprema hrvatskog slikopisa. Zanimljiv je taj prijelaz, jer u proljeći 45. godine kad je u zraku se osjećao poraz nacističkih sila i poraz ustaškog režima i propast te kratkotrajne e, nezavisne države Hrvatske, Njemačka vojska je htjela evakuirati iz Zagreba sve što je filmski, hrvatski slikopis imao. Među ljudi iz slikopisa su shvatili da je to vrijednost, da je to imovina koja će biti potrebna i u novim prilikama. I onda je pod vodstvom pokojnog Branka Marijanovića smišljena formula da će oni spriječiti odvoženje kamera u grad, kao su trebale već biti <clears throat> spremljene i odvežene, stvoreni su i sanduci po mjeri i montaži stolova i svih ovih drugih stvari potrebnih za stvaranje filma pa su rekli naš žurnal mora izlaziti dokle god može. I ono, pozivajući se na zakone profesije, da se the show must go on, dakle da predstava mora ići bez obzira na sve prilike, Marjanović je podijelio sve kamere i bilo je jedno devet kamera e, ovih reporterskih snimateljskim ekipama, podijelio im je dovoljne količine filmske vrpce, filmskog tvoriva, kako se govorilo u ondašnjoj terminologiji, a ostatak je sakrio u, ja mislim, u sadašnjem kazalištu gavela je tako negdje u spremištu sakriveno je bilo, da se ne bi odvezlo. I onda su ti snimatelji krišom snimali povlačenje E, nacističkih, e, fašističkih, ustaških, četničkih i svih drugih vojnih postrobi kroz Zagreb koje se uputili prema Austriji da bi, da bi naišli na svoju sudbinu na Blajburskom polju. Oni su snimali krišom, a i time su spriječili odvoženje tih aparata i te sve opreme. A kada su partizani došli, onda je Marijanović ponudio da od toga napravi jedan film koji će dokumentirati oslobođenje Zagreba. I tako se taj film izvao zvao Oslobođenje Zagreba, ali je Marjanović dao i prišao hrabro i pretencijozno naslov Filmske novosti broj 1. Tako da su posljedate filmske novosti jugoslavenske nastale u Zagrebu kao posljedica inicijative samih filmskih ljudi u hrvatskom slikopisu koji su svojim poslom i domišljatošću i rizikom e, zapravo spasili za hrvatsku kinetografiju onu imovinu koju je hrvatski slikopis prikupio za vrijeme drugog svjetskog rata, zahvaljujući i nastojanjima profesora Marijana Mikca, koji je trudio se da barem osigura dobru tehničku bazu. I u vrijeme rata antifašistički pokret nastao je dokumentirati borbe na filmskoj vrpci. Sredinom listopada 1943. vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije donio je odluku o snimanju dokumenata iz partizanskih borbi. U okviru propagandne sekcije osnovana je prva partizanska filmska ekipa s dvije kamere. Sa partizanske strane fronte nastajali su otibati kamere od neprijatelja od Njemaca, od drugih i snimati neke događaje, neke dokumentaciju. Slabo su tove uspjeli, gotovo ništa nije sačuvano. Kad je Split početkom 45. postao sjedište vlade, tamo je odba određeno tko će se baviti filmom i taj drug Kirigin je trebao doći u Zagreb i preuzeti, preuzeti sve što ima hrvatskih slikopis ali i savezna vlada u Beogradu htjela je doći do materijala i opreme hrvatskog slikopisa. Ministarstvo prosvete, Demokratske federativne Jugoslavije, objava. Za druga Milana Erića, koji se upućuje sa strane državnog filmskog preduzeća da u Zagrebu zajedno s drugom Lenartom Brankom osigura sva filmska skladišta i aparature, pregleda zalihe svih bioskopa i u suradnji sa Ministarstvom prosvete Hrvatske osnuje podružnicu državnog filmskog preduzeća za Hrvatsku. Imenovani ima pravo na besplatnu vožnju železnicom i ostalim prometnim sredstvima. Drug sa sobom nosi vojno-državni pištolj kalibra 9 mm. Mole se sve vojne i civilne vlasti da drugu idu u susret kod vršenja njegove dužnosti. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Istodobno u Beogradu je formirana savezna vlada. Ministar prosvjete je bio Vladislav Ribnikar iz familije koja je bila vlasnik lista politika a oni su isto odredili neke ljude da dođu u Zagreb, čim Zagreb bude zauzet, i preuzmu materijal i svu opremu i svu, svu imovinu hrvatskog slikopisa. I tako se dogodilo, <laughs> kao u nekom filmu, da su poslije 8. svibnja 45. godine jurili s jedne strane ovi iz Splita, s druge ovi iz Beograda Splićani su, ovi iz Splita su bili brži, preuzeli su i tako je to postala direkcija za Hrvatsku državnog finskog preduzeća Jugoslavija, kako se to zvalo, a to preduzeće je osnovano pod kraj 1944. godine, čim je Beograd postao glavni grad nove komunističke Jugoslavije, onda se još nije zvala komunistička nego demokratska federativna Jugoslavija. poslijeratno jugoslavensko društvo do raskida sa Stalinom razvijalo se po uzoru na Sovjetski savez. U Sovjetskom savezu film je bio i tekako važan. Lenin je rekao da je od svih umjetnosti za socijalističko društvo najvažniji film. A Stalin i njegovi propagandisti znali su kakav je propagandni potencijal filma sada se u posjeratnoj Jugoslaviji što prije nastojala pokrenuti filmska proizvodnja. Uz žurnale godine 1946. snimljena je Slavica, prvi igrani dugometražni film u Novoj Jugoslaviji. Godinu dana kasnije u Kina je došao drugi hrvatski dugometražni igrani film, prvi u Novoj državi. Film je imao naslov Živjeće ovaj narod. 1946. godine se ta, to državno finsko preduzeće Jugoslavije decentralizira i stvaraju se poduzeća Avala film u Beogradu, Jadran film u Zagrebu i Trigla film u Ljubljani. Kasnije će ostale republike tek stvoriti svoja finska poduzeća, a u, Beogradu je trebalo biti i savezno finsko poduzeće Zvezda film, koje je zapravo napravila samo jedan film Barbažvane i više nisu ni radili. I 46. godine Jadran film proizvodi prvi hrvatski film u novim političkim prilikama, a taj prvi hrvatski film zapravo je režirao beogradski režisir koji je poslan iz Beograda i nametnut ovdje jer nisu imali povjerenja u ove kadrove. Svi koji su radili u hrvatskom slikopisu bili su sumnjivi kao, pri, kao privrženici ustaškog režima. Sam Oktavija Miletić je bio vrlo sumnjiv u to vrijeme i Nikola Popović, e, beogradski glumac koji je prije rata i režirao u kazalištu i tako da je bio je za vrijeme rata u Partizanima, dolazi ovdje režirati film Živjeće ovaj narod po scenariju Branka Ćopića, koja je opet bila jedna ideološka politička narudžba i to je bila jedna ovako općenita freska kako je počeo rat i kako je završio rat sa puno socijalističkog realizma, optimizma i sa nastajanjem da se prikaže sve. Tamo imate ono početak, teško stanje u prije rata, pa onda kako se priprema fašistički napad, pa onda e, legendarna sekvenca Zaratila Rusija. Dakle, to jedan drugo je dovikuju sa brda na brdo Zaratila Rusija i onda se narod tek diže. Prvim godinama posljedatne kinematografije dominirao je socijalistički realizam. Glavne teme socijalističkog realizma bile su borba za socijalizam i izgradnja socijalističkog društva. U prikazivanju te izgradnje i borbe umjetnik je mogao prikazati nesavršenosti, ali se od njega prije svega očekivalo da zauzme pozitivan i optimistički pogled na socijalističko društvo i naravno kritizira protivnike tog društva. Niti film nije bio izuzet od te službene estetike film Zastava koji režira Branko Marjanović, koji je opet jedna partizanska priča, međutim, to je već e, socijalistički realizam, ali u kome je upleteno dosta elemenata karakterističnih za partizanski pokret u Zagrebu i Hrvatskoj. To je jedna balerina koja odlazi ilegalnim putem u partizane i posle se vraća u kazalište. Naravno, završava film sa jednom baletnom apoteozom partizanskoj borbi. Sve to ima puno kića ideološkoga, ali je to film koji je stvoren vlastitim snagama zagrebačkih filmaša. Branko Marjanović je režirao i mislim da je film i danas jedno zanimljivo svjedočanstvo o početcima tim, kad je socijalistički realizam bio neupitna formula koja se morala svako pridržavati. Slavica, prvi jugoslavenski film, izazvao je oduševljenje publike. U Zagrebu je u tri dana Slavicu gledalo 68 tisuća gledatelja. U Jugoslaviji film je privukao u kina nekoliko stotina tisuća gledatelja. Ta priča o prvim danima partizanske mornarice bila je potpuni uspjeh. Od prve rečenice filma, a ta je rečenica bila opet ti osta marine, do koračnice pjevaju mornari s Titovih lađa koja je postala prvi posljedatni jugoslavenski hit. Nakon Slavice nestalo je sumnjičavosti vrha državne kinematografije prema dugometražnim filmovima. Na mjesto sumnjičavosti došlo je na umjereno ushićenje. Tako je na snimanju prvog hrvatskog posljeratnog filma Živeće ovaj narod ekipi filma stavljeno na raspolaganje gotovo sve. U štabu ekipe bila je instalirana radiostanica, preko koje su se mogle naručiti čitave jedinice vojske za statiranje ili druga pomoć koju je armija mogla pružiti. Kako se snimanje odužilo preko plana, to je u Bosanskoj krupi došlo do otapanja snijega. Da bi film mogao biti završen, donijeta je odluka da se cijela ekipa, a u njenom su sastavu bile kompletne vojne jedinice s ratnom opremom i mehanizacijom, prebaci na bled. Dok je ta složena logistička operacija obavljena, ispostavilo se da je snijega nestalo i na novo odabranom mjestu snimanja, pa su konvoji vojnih kamiona upućeni u obližnje planine da bi dovukli onoliko autentičnog snijega koliko je bilo potrebno. Kako bi film bio što autentičniji, scenograf filma dao je u objektu njemačkog zapovjedništva izgraditi stubište od prave i skupe hrastovine. Postoji jedan entuzijazam tada u narodu da se stvara nešto novo kao što je film. Recimo prvi jugoslavenski film snimljen u produkciji Avala filma, ali u Hrvatskoj, u kraj Splita, to je Slavica. U tom filmu Slavica ima scena ulaska partizana u Split, na Splitsku rivu. Tamo se okupilo pet tisuća, ako ne i više Spličara, koji su se cijeli dan dali maltretirati od filmskih ekipa za snimanje. Sve to bilo besplatno, sve to bilo puno oduševljenja. Tako i ovdje, tu ima dosta masovki u, u filmovima koji se radi Zastava i Žijeći ovaj narod u ono vrijeme novaca za film nije bilo, ali je film mogao dobiti šta god je trebao od armije i tako dalje. Nije bilo žive love, ali ako je trebalo napraviti recimo, a nije se puno znao, pa u scenografiji se doista upotrebljavaju stube od prave hrastovine, <laughs> znate. Ili ima jedna anegdota o, o ovome pirotehničaru koga su svi zvali e, Mile Trotilija, mislim, ako se ne varam, on kad bi kamermanu zasmetalo neko drvo u šumi, on ne bi rekao maknite kameru malo, nego bi otišao i stavio trotil i digao drvo u zrak. Ne, to nije bilo puno ni ekološke ni druge svijesti od ono doba. I tako se ovaj tako se film razvijao kroz e, kroz ideološke narudžbe, ja ne bih čak rekao da su to bili nekakvi ideološki lanci, jer autori, čak i ovi zagrebački hrvatski koji su kao imali neka iskustva u filmu, nisu puno toga znali i njima je na neki način ideološka narudžba olakšavala posao jer su imali barem nekakve parametre u kojima se trebaju kretati, a unutar njih su nastojali stvoriti svoje pokazati svoje profesionalno umjeće i razvijati ga. Nakon rata partija je nastavila kontrolirati i usmjeravati umjetničku proizvodnju. Naravno, film nije bio izuzet od te kontrole i usmjeravanja. Jedno od sredstava bila je cenzura. Već 8. kolova za 1945. godine donesena je uredba o cenzuri kinematografskog materijala. Član 1. Svaki kinematografski film, podrazumevajući tu i reklamne fotografije i plakate, mora se cenzurisati za javno prikazivanje. Član 3. Odluke cenzurne komisije konačne su i obavezne za čitavu teritoriju Federativne narodne republike Jugoslavije. Član 4. Svaki odobreni film za javno prikazivanje dobija cenzurni dokument. Član 5. Javno prikazivanje filma dopušteno je samo u onom obliku u kojem je odobreno prema cenzurnom dokumentu. Govori, utisnuti tekstovi i naslovi na filmu ne smiju se menjati bez odobrenja cenzurne komisije. Zabranjivanja filmova u poslijeratnoj Jugoslaviji nije bilo sve do 1952. godine kada režiser Branko Marjanović i scenarist Joža Horvat završavaju snimanje filma o nezgrapnom mladom političkom aktivisti koji dolazi u mali grad kako bi zamijenio odsutnog referenta za kulturu. Gradskim kulturnim životom dominira dijelo pokojnog skladatelja Ciguli Migulija, a u gradu djeluje pet glazbenih društava. U želji da po socijalističkom uzoru reformira kulturni život grada, novi referent za kulturu ruši skladateljev spomenik i zabranjuje glazbena društva. Na kraju se s tim referentom obračunavaju savjesni omladinci. Nakon prve projekcije filma u Domu armije nastala je prava bura. Vjesnik je objavio ovakav osvrt na taj film. Prosto milina kakvu nam je purgeriju Joža Horvat stvorio. Naša dika i oslonac našeg razvitka. A traže vrlo malo. Dajte vi nama samo naša društva i našu muziku. Kakvu muziku danas neka od tih društava žele da sviraju, a kakvi se mačekovsko, ustaško, popovski koncerti u nekim takvim društvima drže, znamo već iz iskustva. Zar je jednom građanska reakcija pokušala da djeluje za paravanom takvih samo muzičkih, samo vatrogasnih i tako dalje društava u našim gradićima i selima, krijući podrivačku politiku za parolom ne treba nam kontrole, nije ovo političko društvo. Vidite, u prvih godina nije bilo zabrana filmova. Ima jedna jedina zabrana, to je ona legendarna zabrana oko filma Ciguli Miguli, koja opet je paradoksalna. Ciguli Miguli je režirao opet Branko Marjanović, ali po scenariju Jože Horvata. Joža Horvat, naš popularni pisac i kasnije moreplovac i tako, i u ono vrijeme bio politički na najvažnijem mjestu u takozvanom agit-proput, agitacijalno propagandni odjel Centralnog komiteta partije, koji je zapravo određivao drugima šta smiju, a šta ne smiju raditi. I kad je taj scenarij dobio Marjanović. Marjanović je bio vrlo skeptičan može li to proći po, po instinktu jednog, jednog apolitičnog buržuje <laughs> koji osjeća onakve može, gdje može biti opasnost. Metim Joža Horvat ga je uvjerao da, da, su to njegove nepotrebni strahovi, neka on sam ima povjerenja u to. A isto tako je određeno rezervo prema scenariju pokazao i tadašnji direktor Jadran Fila Vatrosa Mimica – isto čovjek koji je prošao partizan, došao iz partizana, a koji je u sebi imao i tu <clears throat> žicu kreativnu. Međutim, ovaj, Joža Horak je uvjeravao da je to u redu i čak su poslali scenarij u Beograd Milovanu Đilasu koji je na saveznoj razini bio ono što je recimo Joža Horvat bio ovdje, još i više. Đilas je bio glavni za ideologiju u politbiro u ono vrijeme, čovjek koji je uživao, barem narod tako mislio, apsolutno povjerenje Titovo i <clears throat> Đilas je napisao na scenarij Može. I kad je Joža to donio Mimici, Mimica je pogledao, uzeo scenarij, stavio ga u sefire i rekao idite snimati. Poslije godinu dana film je bio snimljen, nastao je škandal. sam Tito je da film bude zabranjen, to znam iz pouzdanih osobnih svjedočanstava ljudi koji su tada to od njega i čuli. Ali Mimica više nije bio direktor Jadran filma, <laughs> tako da on nije snosio onu čak ni formalnu odgovornost. Formalnu odgovornost je snosio tadašnji direktor Jadran filma koji nije imao veze sa odobravanjem tog filma i koji je morao otići iz Jadran filma Veljko Klašterka, a kao jedna sposobna osoba on je otišao u OZH i stvorio je izvrsno poduzeće od OZH. Tako da, <laughs> oj, to su te male paradoksalne situacije iz vremena totalitarne i totalne kontrole nad filmom. godine 1947. u Jugoslaviji je počela prva petoljetka ili petogodišnji plan razvoja izgradnje. U toj petoljetki svoje mjesto našla i kinematografija. Za kinematografiju je na saveznoj razini predviđeno 1,5 milijarda ondašnjih dinara. Predviđala se izgradnja filmskog grada u Beogradu. Tamo je Zvezda film trebala izgraditi filmski grad koji bi snimao 25 igranih filmova godišnje, a kapaciteti su trebali biti dovoljni i da se snimi još 15 igranih filmova. Tako da je po završetku prve petoljetke Jugoslavija trebala snimati 40 igranih filmova godišnje. Uz igrane filmove na godinu se trebalo snimati 225 dokumentarnih filmova i žurnala. Naravno, taj plan nije nikada ispunjen i film u Hrvatskoj ušao je u petogodišnji plan, ali sa znatno manjim sredstvima. Za njega je odvojeno 200 milijuna ondašnjih dinara. Hrvatski slikopis je bio smješten svojedobno na cjetnom trgu u zgradi gdje je Kino Zagreb. Ta zgrada je bila konfiscirana, pripadala je pravoslavnoj crkvi i tamo je na najvišem katu bio uh, hrvatski slikopis Međutim, kasnije, kad su došli partizani, kad su ujedinili i ono što je imalo UFA i što su imali privatnici, onda je privremeno Jadran film dobio zgradu škole na Jordanovcu i tamo su stali ovaj, naoružani stražari, jer film je bio važna državna stvar. Međutim, tijesto je bilo u toj školi, građani Jordanovca su stalno pisali peticije Vladimiru Bakariću i tražili da se škola vrati svoje svrsi, i onda su se nekako skupili novci između 53. i 55. 6. godine je u Dubravi počela izgradnja koja nikad nije do kraja dovršena e, finskog grada, poput onoga u Beogradu, finski grad, Jadran Fim se onda preselio tamo, ali to samo pokazuje da je u ono vrijeme država htjela kinematografiju kao svoje ideološko oružje i da je davala i novce i da je tolerirala čak i politički pomalo sumnjive kadrove pod uvjetom da su mogli nešto učiniti za film. Tako da to, to razdoblje hrvatskog filma je zapravo zanimljivo kao razdoblje kad je ideologija i, i totalitarna vlast željela zloupotrebiti film kao propaganda sredstvo, ali je film za uzvrat u priličnoj mjeri upotrebio tu njihovu želju za zloupotrebom za vlastiti razvoj. I to je na neki način paradoksalno baza razvoja hrvatskog filma kao jedne kontinuirane proizvodnje. To tell you that the dreams really can come sprege socijalističkog realizma polako počinju popuštati nakon raskida sa Staljinom i Sovjetskim savezom. Početkom 50. godina počinje se probijati i autorski film. Ali taj novi smjer svoj najveći prodor i najveće nagrade neće osvojiti u igranom filmu. Zato će se puno boljim od igranih junaka pokazati crtani junaci. Fadil Hadžić kao jedan svestrani animator kulture i inicijator mnogih kulturnih zbivanja je 50. godina 50. godine kao glavni urednik Kerepuha vidio da raspolaže sa sjajnim crtačima i karikaturistima u redakciji Kerepuha kojima je najveća želja bila da rade animirane filmove, crtane filmove po uzoru na Walta Disneya. Na neki način idejni vođa te grupe bio je Walter Neugebauer koji je bio veliki poklonik Walter iznija i omogućio im je e, Fadel Hadžić da naprave film Veliki miting u produkciji Kerepuha još 51. druge godine, a to je bio ideološki obračun sa sovjetskom propagandom. I Fadli Hadžić je uspio da se ostuje poduzeće Duga film, koja je samo u godinu dana proizvelo pet ili šest crtanih filmova. To su sve bili crno-bijeli filmovi ono doba, ali su bili, pokazali su da, da Zagreb ima kapacitete i talente. Međutim, poslije godinu dana postojanja tog poduzeća i velikog uspjeha da su napravili pet filmova u godinu dana, poduzeće je ukinuto odlukom tadašnje ministrice financija Anke Berus. Ja ne znam, došlo je do nekih budžetskih stezanja i onda šta će se bacati novce na crtane filmove, kome to još treba i tako dalje. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean... Uh, Neki od crtača poput Dušana Vukotića u svojim su stanovima radili reklamne crtane filmove. Walter Neugebauer crtao je reklamne filmove za njemačko tržište a onda godine 1956. Zagreb film dobiva monopol za snimanje crtanih filmova. U Zagreb filmu ponovo se okupljaju crtači. I oni 58. godine prvi put prikazuju izvan konkurencije svojih desetak filmova na festivalu u Kanu i to izrazija veliku buru oduševljenja i tada nastaje ta sintagma Zagrebačka škola crtavog filma col de Zagreb koje su izmislili Georges Sadul i Marcel Martin, dva eh, kritičara i povjesničara filma Francuska. I tada počinje kretanje tih modernih shvaćanja u, umjetnosti filma, počinje kod nas baš u crtavom filmu, a ima poslije u sljedećem deceniju ima utjecaj i na stvaranje autorskog filma u igranom pa i u dokumentarnom filmu. Godine 1962. zatvorio se krug. Jednom velikom nagradom zaključeno je prvo poglavlje hrvatskog igranog filma. To bi se poglavlje moglo nazvati od Oktavijana do Oskara, govori magistar Ivo Škrabalo. I na valu tih uspjeha animiranog filma je došla onda 62. godina kada film Surogat Dušana Vukotića dobija Oskara kao jedna konačna potvrda da autohtono traženje modernih umjetničkih izraženih sredstava se valorizira u svijetu i taj Oskar je strašno puno pomogao na stvaranje novoga duha u kinotografiji ne samo u Hrvatskoj nego i ondašnjoj cijeloj Jugoslaviji. I zapravo sa tim Oskarom se može reći da na neki način završava ovo prvo poglavlje, prva, prva cjelina posljednog hrvatskog filma i počinju nova kretanja 60. godina poslije 62. će u igranom filmu doći ono što se zove autorski film koji će predstaviti Mimica, Berković, Babaja, Krsto Papić, donekle Artur Vrdojak i tako dalje. I sva druga kretanja koja već idu kretanja u jednoj zreloj kinotografiji koja ima svoje autorske različitosti, koja je ambiciozna i koja se počinje mjeriti i europskim, a ne samo domaćim kriterijima. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Zorana Tabajin i Zvonimir Vajdić. Emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.